спасибі тобі, донечко, за все. Ганнуся схликнула. Ти чого? Хто ж мене тепер донечкою назве? От скажете ви так, а я тата бачу. Він навіть схожий на вас, тільки ви трохи вищий за нього. Данило пригорнув дівчину. Вона стала навшпиньки, невміло поцілувала його. Потім обтерла вії, а руки її впали, мов неживі. Він узяв їх у свої і неждано відчув, що з кишені Ганнусиної жакетки стовбурчиться якесь залізяче. Що це тебе? Ой, каже дівчина. Бельгійський браунінг, другий номер, сказала, бентежичись, вийняла зброю, зважила її на руці. Де ти взяла його? здивувався і зрадів Данило. Та не знає, що сказати, і збирає зморщички на невисокому чолі. Як не хочеш, то не кажи. Один хлопець приніс подарунок на іменини. Гарні тобі подарунки приносять. На це Ганнася серйозно відказала. Який час такі подарунки? А той хлопець часом не Юрком зветься. Юрком. Де ж він його доп'яв? Говорив, що трохи позлодійкував у гітлерівців. Ганнусь, подаруйте зброю мені, бо ж іду додому з самою душею. Дівчина сумно поглянула на Данила. Як вам так дуже треба, тоді візьміть. Я ж знаю, що ви підете в партизани. Звідки це знаття? З усього видно. А як станете командиром, тоді заїдете за мною. Я вашим партизанам їсти готуватиму. Заїдете. Неодмінно. Дівчина зітхнула. Все одно обманюєте. Чого ти, Ганнусь? І вже не погляд довіри, а погляд вікового жіночого докору обпікає його бо чоловіки завжди обманюють нас. Данило вражено подивився на дівчину. Звідки ти це знаєш? Бо мої тітки так говорили. І дорослі дівчата це кажуть. То завідати. Неодмінно. От побачиш, донечко. Я буду чекати на вас. Не забудьте така була в ній віра, що гріх було б хоч чимось скривдити дівчину. На річці бухикнуло весло раз і вдруге. Данило насторожився. Хто б це міг бути? Юрко, впевнено відповіла дівчина, і в куточках її вуст вибилася зверхність. Звідки ти знаєш? А він тихачем не вміє. Так веслує, наче лантухи кидає, не знає, куди силу дівати. Від того берега зринав човен, ось він виплив на середину річки і тепер Ганнуся запитала. Юрію, це ти? А як ти мене впізнала? радісно озвався ламкий порубочий голос. Орлиний клекіт навіть з-під хмари чути, насмішкувато відповіла дівчина. Не будь Ганнусю відьмочкою. Юрій знову грибнув, як лантух кинув у воду, і незабаром його човник з розгону вискочив на берег. Тепер Ганнуся гордо виструнчилась і стала сама недоступність. Звідки це взялося в неї? А парубчак, шарудячи отавою, вже сторожко підходив до них. Поздоровкавшись, він удавано веселим голосом заговорив до Ганнусі. От не думалося зустріти тебе з кимсь як ти догадався приїхати сюди? Подивився, що нема твого човника, то й стривожився. Ти навіть стривожитися можеш, насмішкою доймає хлопця. Так і стривожився, хоча й не було за ким, не залишається в боргу Юрій. Я й догадувався, що в тебе хтось є. Одного вечора бачив, як ішов з твого подвір'я лікар. Який ти догадливий у нас. І що з тебе буде, коли підростеш? Данило з подивом прислухався до їхньої пересварки і все більше впевнявся, що Юрій по самі вуха закоханий в Ганнусю. Та й вона, либонь, прихиляється до нього душею.